Եթերում ձայն բազմաց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բերթաշենը նախկինում ղզղալա թարգմանաբար աղջկաբերտ, փռված է մի քանի բարձրադիր բլուրների վրա թե տարածքով, թե բնակիչների քանակով ավելի քան 1600 մարդ, այսքան էր եւ մինչև պատերազմը։ Արցախյան չափորոշիչներով 3-4 գյուղի հավասար է։ Աշխարհագրականորեն էլ մանավանթերվից թվում է իրար շատ մոտ գտնվող առանձին բնակավայրեր են աչքիդ առաջ, միշտ դեռ դրանք մի ամբողջություն են՝ Բերթի գյուղը, Շենը։ Օտար Ղզալայի հետ զուգահեռաբար գործածվող Օտար Կարաքենտ անվանումը ճիշտ է Կալաքենտ, որ նշանակում է Բերթի գյուղ, դուրս է մղվել, կրկին հայացվել։ Դեպի Աշանտանող ճանապարից Բերթաշենն ավելի բարձր է երևում, քան է իրականում։ Բլուրների գագաթները թվում է կպած են երկնքին, սահմանաբաժան երկնքի ու երկրի միջև չի նշмарվում, եւ տների առաջին շարքերն ասես ծայր են առնում հենց երկնքից իսկ Ակնա Մարտունու մայրուղուց, որը շրջանցում է այս գյուղը, բարձունքի վրա տեսանելի է մեծ հայրենականում զոհված Բերթաշենցիների հիշատակին կառուցված արցանը՝ մետաղաձույլ մի աղջիկ, մի ձեռքում սուր, մյուսում դափնու ճյուղ։ Խորհրդային տարիներին Բերթաշենը զարգացած տնտեսություն ուներ, մանավանդ խաղաղագործությամբ էր հայտնի ու իր գինով։ Այստեղ գինեգործարան կար։ Ոչ միայն Մարտունու շրջանի, այլև ինքնավար մարզի առաջավոր գյուղերից էր։ Նրա վերելքի գործում անորանալի է գյուղատնտեսական արտադրության հմուտ կազմակերպիչ Սիմոն Սողոմոնյանի ներդրումը։ Նա երկար տարիներ ղեկավարել է Գիրովի անվան կոլտնտեսությունը։ Կոմունիստների օրոք այստեղ կառուցվել են գոլտնտեսության վարչական շենք, դպրոց, մշակույթի տուն, կինոյի տուն, հանդիսությունների 300 տեղանոց սրահ, մանկապարտեզ։ Որոշ վերապահումներով դրանք այսօր շարունակում են ծառայել Բերթաշենցիներին։ Գյուղն այժմ նախկին парքը չունի։ Լավագույն տնտեսական ցուցանիշները մնացել են անցյալում։ Անցումը տնտեսական նոր կացութաձևին կոլտնտեսությունների լուծարումը հետընթացի պատճառ են դարձել։ Բարեբախտաբար տնտեսական ակտիվության միտումներ արդեն զգացվում են։ Այսպես, սեփականաշնորհված հողերից բացի գյուղացիներն այսօր ավելի քան 900 հեկտար հող են վարձակալությամբ օգտագործում։ Այս գործընթացի համար խթան է հանդիսացել 2003 թվականի լավ բերքը։ Գերեք տասնյակի չափ անհատներ գործարարի իրենց հատկությունները գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ասպարեզում են դրսևորում։ Հարևանից հետ չմնալու սեփական ունենալու նախանձախնդրությունը կա Բերթաշենցու մեջ։ Մանկապարտեզի երիտասարդ բուժքույրը սկսել է մեղուններ պահել։ Առայժմ երկու փեթակ ունի։ Առայժմ Ինչու պիտի մեղրը ուրիշից գնեմ, ասում է։ Իրավ, գյուղի տեղանքը մեղվաբուծության համար նպաստավոր է։ Բերթաշենում հացահատիկի արտերը հիմնականում անջրդի են։ Անցած տարին հացագործների համար շատ անբարենպաստ էր, եւ այդ պատճառով 2015 տարվա բերքի տակ աշնան ցանկ զգալիորեն քիչ են կատարել, 1200 հեկտարից իջեցնելով 707-ի։ Հացահատիկի միջին բերքատվությունն այս անգամ գոհացուցիչ էր՝ հեկտարից 25 ցենտներ ծորեն, 21 ցենտներ գարի, ինչը ողջևորել է գյուղացիներին ավելի շատ աշնանացան կատարելու։ 9 900 հեկտար հերկ են կատարել եւ 860-ն արդեն ցանված է։ Ջրի պակասի պատճառով եգիպտացորենը լավ չի աճել, ստիպված են եղել կանաչ զանգվածն օգտագործել որպես սիլոսի հումք, իսկ ահացախախոտը վատբերք չի տվել։ 99 հեկտար խաղողագի են մշակում Բերթաշենցիները եւ 31 հեկտար նռան այգի։ Դրանք լավ վարչահատույց են եղել։ Գյուղի մոտ 20 տնտեսության համար եկամտի գլխավոր աղբյուրը անասնապահությունն է։ Այստեղ 900 գլուխ խոշոր եւ ավելի քան 300 գլուխ մանր եղջերավոր անասուն է հաշվում։ Ոչխար ու այծ 4-5 տնտեսություն է պահում։ Խոզերի գլխականակը եւս ինչպես մանր եղջերավորներինը քիչ է։ Կաթը լիտրը 130 դրամով հանձնում են կաթի վերամշակմամբ զբաղվող ընկերություններին։ Սակո Զարգարյանը 15 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն ունի։ Նա արտահայտում է անասնապահությամբ զբաղվողների տեսակետը։ Կաթի գնման գինը ցածր է։ Այն ըստ նրա վերջին 10 տարում ամփոփող է մնացել, միջդեռ 1 լիտր կաթի արտադրության համար կատարված ծախսերն աճել են։ Շուրջօրյա ջուր եւ գազ ունենալը բարելավել է Բերթաշենցու կենցաղը։ Ջրի խնդրի լուծումը ծնել է նոր խնդիր՝ կոյուղու համակարգ ունենալու։ Որոշ հատվածներում կոյուղագծեր կան, բայց կենցաղում օգտագործված ջուրը հիմնականում փողոց է բաց թողնվում իսկ գյուղամիջյան ճանապարհները առանց այն էլ վատթար վիճակում են։ Սեպտեմբերի 13-ին Բերթաշենում եւս համայնքի ղեկավարի ընտրություն է անցկացվել։ 4 տեխնացուներից առավել շատ ձայներ հավաքել է Մխիթար Սարգսյանը, որը մինչև այդ ծառայում էր պաշտպանության բանակում։ Նա համարում է, որ կոյուղու ցանցի կառուցումը օրակարգային հարց է դարձել, սակայն Ցավոք սրտի պետությունը կամ գյուղապետարանը այդ բյուջեն չունի, որ նման այդ ցավոտ խնդիր վերացնենք։ Բայց ինչքան հնարավոր լինի, կաշխատենք, որ այդ հարցը ինչը կառավարություն հասցնենք ու ճանապարհների վիճակը, գյուղագծերի վիճակը։ Կան գյուղագծեր։ Ճանապարհներն կան, գյուղագծեր։ Որտեղ են թափվում գյուղոջրերը։ Գյուղից դուրս ձորեր կա, գյուղագծերի միջև քաշած այդ ձորերը։ Սեփական միջոցներով մարդիկ իրենց սեփական հատկացրալա պետությունը հնարավորությունների չափ օգնելա գյուղապետարանին, գյուղապետարանն այդքան բարալա, բայց ցավոք ծորտի հələ ունի աշխատանքներ։ Շատ գյուղերում ճանապարհները փորձում են սալապատել կամ աղուսապատում են։ Նման նախաձեռնությամբ չեն ուզում Բերթաշենցիները հանդես գալ։ Հարցը առաջարկել են, ու այդ հարցի շուրջ մտածում ենք, Պարոն Գյուղապետ, նախընտրական շրջանում ինչ դրույթներ են ներառվել ձեր ծրագրում եւ ձեր առաջին գործը ո՞րն է լինել։ Եթե ընտրվել ենք, պատասխանատու ենք մեր ժողովրդի առաջ ու թեկուզ ամենաչնչին հարցերից Գյուղապետարանի 4 կողմից սկսած գյուղի ճանապարհներով, գյուղագծերով անելու բան շատ է։ Շատ է, բայց ասացի գյուղագծերի անցկացումը ճանապարհ դրանք մեծ ծախսերի հետ են կապված, որ իրական լինի։ Համոզված լինես, որ գոնե ինչ որ չափով իրականություն կդառնա։ Ես այդ բանը տալ հնարավոր բան է։ Գյուղի գյուղագծերը, ճանապարհները 70-80% կարելի իրականացնել։ Այսօր Բերթաշենցիներին մտահոգող ուրիշ ինչ խնդիրներ կան։ Բերթաշենցին բողոքում է, որ աշխատատեղ չունի կամ գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելիս ինչ դժվարությունների է հանդիպում։ Ուծե տեխնիկայի պակասություն։ Չէ, տեխնիկան կա, ապահովում գյուղի բնակչության ու վերևի համայնքներից էլ հունձի ժամանակ կոմբայնեն իջնում են դաշտերում, օգնում են համայնքի, որովհետև իրաց մոտ հալա դաշտերը հասունացաշնում։ Գյուղում ինչ արտադրություններ կան, որ զբաղվում են գյուղացիները։ Մագիա կազմակերպություն կա, որ գյուղից մարդիկ են աշխատում։ Դա ինչ կազմակերպություն է։ Զրույցի միջամտում է Սակո Զարգարյանը։ Նա մինչև համայնքի ղեկավարի նոր ընտրությունը գյուղապետի տեղակալներ, ամեն ինչին քաջատեղյակ։ Մոգի ընդմաղում է և աշտանցան, գարնանացան, խաղողի այգին է, ծխախոտ մշակումը, հացի փուր, աղարաղաց, նորմալ վարձատրվում է օրական 5000 դրամ։ Բայց նույն այդ մարդիկ զուգահեռաբար կարողանում են զբաղվել իրենց տանամերձերով, արցանել, անասուն պահել։ Այո, այո, արցանել, անասուն պահել իրենց հողակտորը մշակելը ցանկացած համար ուղղացի առաջի խնդիրն է։ Գյուղի 219 աշակերտ ունեցող միջնակարգ դպրոցը գրում է Մարտունու պաշտպանական շրջանի լեգենդար հրամանատար Մոնթե Մելքունյանի անունը։ Բոլոր ուսուցիչները տեղացի են եւ ոչ մի մասնագետի պակաս չի զգացվում։ Երևի կարիք չկա ասելու, որ բոլոր դասարանները կոմպլեկտավորված են, բայց ուզում եմ շեշտել, որ կա 2-9-րդ դասարան A եւ B։ Արդեն 8 տարի է այս կրթօջախում ուսուցումը կազմակերպվում է կաբինետային համակարգով դպրոցի տնորեն Արտակ Զարգարյան։ Գործում է երկու համատակչային կաբինետ, մեկը բազմաֆունկցիոնալ, իր մեծ հեռուստացույցով, էկրանով, պրոյեկտորով, ինտերնետը միացված է ամբողջ 10 կամպյուտերին։ Մենք արդեն 2 տարի 100%-անոց անցած ենք դասարանների ծրագրին, բոլոր օրվա գնահատականները առաջադրակները ուսուցիչը մտցնում են դասարանները, որ գնում տուն։ Էլեկտրոնային ամպայ դպրոցի աշակերտները ինչ հաջողություններ ունեն առարգայական օլիմպիադաներ։ Բազմաթիվ, համարի ամեն տարի ունենում ենք Հանրապետական Օլիմպիադաներից հաղթողներ շրջանային փուլում, հանրապետական փուլ եւ հասնում են վերջնական փուլ Հայաստանի Հանրապետություն։ Երկու տարի առաջ մեր մեկ աշակերտուհին Հայաստանի վերջնական փուլում գրականություն առարկայից 60 միավորից հավաքել է 60 միավոր։ Պարգևատրել առաջին կարգի դիպլոմներով շատ ունենք, գովասանագիր երկրորդ կարգի դիպլոմներ։ Համարյա ամեն տարի Հայաստան ուղարկում ենք Ունենք տարբեր մրցություններում հաջողություններ վոլեյբոլից, ֆուտբոլից, ինտելեկտուալ խաղերից, ասմունքից, երկից։ Դպրոցի շենքը տիպային է, շահագործման է հանձնվել 1975 թվականին։ 40 տարվա մեջ երբևէ չի հիմնանորոգվել։ Ընթացիկ նորոգումների շնորհիվ ներսում ամեն ինչ կոկիկ է, վայելուչ։ Կրթօջախն ապահովված է գույքով, ունի լաբորատորիաներ, մարզադահլիճ, կացայատուն, ձմռան տարեշրջանում ջերուցումը կազմակերպելու համար։ Խնդիրները առաջին ամենապրոբլեմային դե արդեն բարձրացված է դպրոցի բակի վիճակն է, կահավորում պետք է արդեն ծրագրում կա, բայց քանի տարի է ֆինանսների պատճառով դեռ չի կատարում։ Պետք է բակը կահավորվի։ Ամենակարևորը բակն է։ Ամբողջ անձրևաջրերը գնում են դեպի նկուղ։ Խորհրդային ժամանակներում Բերթաշենում մանկապարտեզ գործում էր։ Հայտնի պատճառներով երկար տարիներ նրա դռները մնացել են փակ երեխաների առաջ։ 2008 թվականին վերաբացվել է եւ այսօր այստեղ նախադպրոցական կրթություն են ստանում 54 փոքրիկներ։ Մտնելով մանկապարտեզ անծանոթն իրենը զգում է հեքիաթային մի աշխարհում։ Համենայն դեպս ինքս այդ զգացողությունն ունեցա։ Ամենուր ձերքի աշատանքներ են, գույների խաղ, որ ստեղծում են անբացատրելի մի խորհրդավորություն ոչ տոնական, հատուկ շտրիխներով չընդգծված, այլ մեղմ, հազիվ ընկալելի։ Լարա Հովսեփյան նավակ խմբի դասյարակն է։ Պարապմունքները անց են կացնում հիմնականում խաղերով, որպեսզի երեխաների համար ավելի հետաքրքիր լինի։ Աշխատում ենք ամեն ձևի, որպեսզի երեխաները առօրյան հետաքրքիր լինի։ Մեր մանկապարտեզում դիդակտիկ նյութեր ունենք, ունենք գրականություն, եւ ընթացքում էլ երբ դիդակտիկ նյութեր են հարկավոր մենք մեր ձեռքերով ենք պատրաստում մեր դաստիարակները բոլորն էլ ունեն լավ ձեռքի աշխատանք այլ կարող եք դուք տեսնել մեր պատերի վրա քանի տեսակ ձերքի աշխատանքներ կան թեկուզ գյուղական պայմաններում, բայց մենք աշխատում ենք փորձ վերցնել ավելի լավ մանկապարտեզներից, թե Երևանից, թե Ստեփանակերտից մենք էլ ենք ներկայացնում որպես լավագույն դաստիարակներ, մենք էլ փորձում ենք թե երկիրաժշտությունից, թե նկարչությունից, թե ձերքի աշխատանքից, թե որպես դաստիրակ ընկել եք մասնակցում այդ մրցույթներին եւ արժանի տեղել եք վերցնել։ Շրջանում ճանաչվել եք տարվա լավագույն դաստիարակ։ Որ թվականի։ 2000 երևի 12-13 սունական տարում։ Մանկապարտեզն էլ կացայատուն ունի եւ ջերուցում է շոքիով։ Այստեղ ամեն ինչ փայլում է մաքրությունից։ Դահլիճի առաստաղի տեղ-տեղ թափված ծեփն է փոքրինչ պատկերը խաթարում։ Սա նշան մի բան է նորոգման ենթակա տանիքի համեմատությամբ։ Մշակույթի տան շենքով Բերթաշենցիները շատ էին հպարտանում։ Այն կառուցված է հայկական ճարտարապետական ոճով եւ երեսպատված է վարդագույն տուֆով։ Ցավոք հողասահքի պատճառով վթարային է դարձել։ Մշակույթի տան համար սենյակներ են հատկացրել հարևանությամբ գտնվող գյուղապետարանում, որի շենքը նույնպես վերջերս մասնագետների կողմից վթարային է ճանաչվել, իսկ տարածքը շինարարության համար ոչ բարենպաստ։ Միջոցառումներն անցկացվում են Գյուղապետարանի նիստերի դահլիճում, սակայն բեմական անհրաժեշտ պայմաններ պահանջող մեծ միջոցառումները տեղի են ունենում մշակույթի տան վթարային շենքում։ Խաչմերիկ մրցույթի մասնակցել եք այցեքարտով երրորդ տեղն եք գրավել։ Մարգարիտա Գրիգորյան, մշակույթի տան տնորեն հաջողվում է դպրոցականներից բացի միջոցառումներում ընդգրկել նաև մեծերին։ Ոչ, մեծերը հիմա շատ հոգսերով տարված իրանց աշխատանքներով եւ առաջ որ մասնակցում էին մեզ տարիքի մարդիկ թատրոնին թե ամեն ինչին հիմա այն օրը մեր գյուղամեջում մի հատ մարդ կա որ տենց ցանկություն ունի ասում եմ եկեք մեծերով մի հատ լավ հետաքրքիր բան ներկայացում ասում գիտես ձմեռը որ մի քանի հոգով հավաքվենք կարելի է խոսել դրա մասին մի գուցե մեր հին տարիների ավանդույթը վերականգնվի դրսից խմբեր գալիս են, ասենք համերգներ կամ թատերական ներկայացումներ։ Եթե ձմեռը թատերական ներկայացման համար մեզ առաջարկում են, մենք մի քիչ խուսափում ենք բեմերի մեր պայմանների պատճառով, որովհետև ցուրտա չի ձեռուցվում, parzavataraina, դրա համար դժվարանում ենք իրանց ընդունենք, բայց ամառվա ամիսներին ընդունում ենք։ Օրինակ ինչ խմբեր են եկել։ Մի քանի անգամ Մաշար եւ Արջուկն ա եկել, մի անգամ Ստեփանակերտի թատրոնից են մեզ հյուրըն կալվել։ Այս 3 տարվա մեջ մի քանի համերգներ ու մի հատ բեմադրություն։ Անցած ուսումնական տարվանից Բերթաշենում բացվել է Մարտունու արվեստի դպրոցի մասնաճյուղը։ Գործում են պարի նկարչության, կանոնի, վոկալի դասարաններ։ Մասնաճյուղի արկայությունը ինչ խոսք մշակույթի տան աշխատանքի հնարավորությունները մեծացնում է։ Հավանաբար կինոյի տունը որն անգործության է մատնված, գործարկվելու է իբրև մշակույթի տուն, թե երբ գյուղապետարանում դժվարանում են ասել։ Վազգեն Ավետիսյանն աշխատում է ոստիկանության համակարգում արդեն 22 տարի։ Ոստիկանության Մարտունու շրջբաժնի պրոֆիլակտիկայի բաժանմունքի ավագ տեղամասային տեսուչը սպասարկում է 8 գյուղեր, այդ թվում Բերթաշենը։ Հաճախակ եմ շրջում սպասարկող տարածքը, կարելի ասած 2 օրից մեկ ամեն գյուղում դինում եմ, հանդիպում եմ բոլոր այն ազնվորությունների հետ, որոնցից կարող է իրավախախտում կամ հանցագործություն թույլ տվել։ Կատարում եմ համապատասխան աշխատանքներ ու արդյունքներ կա։ Տարածքը մոբիլիզի վիճակը շատ նորմալ է, հանցագործությունը կարելի ասած չեն կատարում։ Եղած նա տարեկան 1-ը, 2-ը Բերթաշենցիններն աշխատասեր մարդիկ են։ Մայրաքաղաքի շուկայում գյուղմթերք վաճառող Բերթաշենցու գրեթե չես հանդիպի։ Արտադրում են այնքան, որ բավարարի իրենց փոքր քանակով ապրանքը շուկահանելը նրանց ձեռընտու չէ, կամ էլ այն չափ, որ հնարավոր լինի հանձնել։ Սողոմոնյան Արևիկ Սովատի այրիմ, երկու բիստրոնի։ Միա ամուսնացածա, աշխատում որպես հավաքար, բայց միևնույն ժամանակ խաղաղորդությամբ եմ զբաղվում։ Այս տարի բերքն էլ լավ այլ է, հանձնալել ենք գինիել, օղիել, ամեն ինչն է սարքալը։ Ունի 3 լիտր սև, մի 100 լիտր սպիտակ, մի 100 լիտր օղի։ Հանձնում եք խանութներին։ Չէ, տանում եք վաճառում։ Ամբողջ այգին դուք եք մշակում։ Չէ, աղջկաս ամուսինն էլ ինձ նհատ միասին անասուններ պահում եք։ Խոսաբուծությամբ էլ զբաղվում աղջկանս ամուսինն է, հյուրանն է օգնում։ Ստեփանագերտի կոնյակի գործարանը Բերթաշեն անվանմամբ գինի է արտադրում։ Բերթաշենում սակայն նախընտրում են իրենց ձեռքով գինի պատրաստել։ Խաղողագի ճանաչողներն էլ խաղող են գնում ու տանը գինի պատրաստում, որպեսի ամեն օր սեղանին ունենան, հյուր ընդունելիս դրանով պատվեն, չվազեն խանութ։ Իդեպ գյուղում խանութներ շատ կան։ Գյուղապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Երվանդ Բարսեղյանը դրանք հաշվելու համար բոլոր 10 մատները ծալեց, մի ձեռքի մատները երկրորդ անգամ ծալեց ու ել չշարունակեց։ 15-ը հաստատ կա, ասաց։ Չզարմանաք, եթե հայտնեմ, որ գյուղում կա տղամարդկանց 2 եւ կանանց 1 վարսավիրանոց։ Թվում է հակառակը պիտի լիներ։ Դե եթե տղամարդիկ անտարից թոնիր վառելու ցախ չբերելու համար տանտիկիններին սկսել են ուրախացնել էլեկտրական վառարաններով, ինչու զարմանալ։ Առաջին հերթին իրենց հոգսն են թեթևացնում եւ ոչ կանանց։ Կինը միևնույն է, խմոր պիտի հունցի հաց թխի։ Այ եթե խանութում վաճառվող հաց գնվեր, որ թխվում է յուղի մոտ գտնվող էլեկտրաաղացի ալյուրից, տնտեսված ժամանակը երևի կօգտագործվեր վարսահարդարի մոտ գնալու։ Գյուղում ապրող կինը ցավոք այնքան բազմազբաղ է, որ իրենով իր արտակինով զբաղվելն ամենահետին պլան է մղում։ Բերթաշենը պատերազմի ժամանակ ճշնամին աղդամից հրետակոծել է։ Վնասները մեծ չեն եղել եւ կամած-կամած ավերվածը վերականգնվում է։ Անդառնալի են մարդկային կորուստները։ 31 բերթաշենցիներ բռնել են հավերժության ճանապարհը, ում հիշատակին հուշարձան է կառուցված։ Նրանք կռվել են հանուն ազատության, ինչպես իրենց հայրերն ու պապերը երկրորդ աշխարհամարտում։ Եվ այսօր գյուղում ցավով են նշում, որ հայրենական մեծ պատերազմում զոհվածներին նվիրված հուշարձանը, որը դժել է հրետակոծությունից, նորոգման կարիք ունի ու մտահոգությունների շարքը լրացնում են։ Բուժկետի շենքը եւս նորոգման ենթակա է։ Գիտեն, որ լուսման կարոտ խնդիրները միանգամից լուծել հնարավոր չէ, բայց հույս ունեն, որ գալիք տարում դպրոցի բակն ու մանկապարտեզի տանիքը կհանվեն խնդրացուցակից ու կհիշատակվեն վճռվածների թվում, ինչպես հանդիսությունների սրահը, որի տանիքը նոր է փոխվել գյուղապետարանի միջոցներով, իսկ ներսի աշխատանքներն իրականացվել են ռուսաստանաբնակ Բերթաշենցիների օժանդակությամբ։ Խնդիրների լուծումը կնպաստի, որ Բերթաշենի 350 տներ տարիներուն շարունակեն լույսերը վառվել եւ տարբեր ժամանակներում 7 տասնյակի չափ դատարկված տների թիվը եթե չնվազի, գոնե չավելանա։ Ավարտվեց ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի դեկտեմբերի 1-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Դարիկո Ոսկանյան։